Թուրք ծրագրավորողները նոր հակահայկական խաղ են ստեղծել։ Խաղի իրադարձությունները տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ներկայացվում է, թե ինչպես են հատուկ ճոկատայինները գալիս գravelու հայկական տարածքները, սպանելով հայ զինծառայողներին ու գերիներին։ Խաղի նկարագրության մեջ նշվում է, որ Հայաստանի դեմ պատերազմում է Թուրքիան, իսկ ադրբեջանցիները հայերից վրեժ են լուծում իրենց հայրերի համար։ Խաղը տեղադրված է on-line խաղերի առցանց Steam հարթակում։ Մեդիա փորձագետները նկատում են, որ խաղը բավականին էժան է, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ որ հեղինակների նպատակը գումար աշխատելը չէ։ Խաղը պարզապես հակահայ քաղաքականության հայատյացության հերթական դրսևորում է։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Արմինե Ադիբեկյանը նկատում է. հայատյացությունը տեղ ունի ադրբեջանական եւ թուրքական հասարակական կյանքի բոլոր օղակներում առաջերտին շատ կարևոր է նշել, որ հայատյացությունը ադրբեջանցիների ազգային էթնիկ ինքնագիտակցության հիմքում են դրված։ Հիմա ադրբեջանցի որպես այդպիսի ազգը ձևավորվել է հայատյացության ներքո ճշնամանքը ոնց որ ցեմենտել է նրանց որպես հասարակություն որպես էթնիկ խումբ հա այդտեղ կան շիաներ, սունիներ, կովկասալեզու ազգեր, իրանալեզու ազգեր, թուրքախոս ազգեր, հա եւ նրանք այդ հայատյացության ներքո փորձում են այդ բոլոր ազգախմբերին միավորել ադրբեջանականության գաղափարի շուրջ Ադիբեկյանը հիշեցնում է, որ այժմ Ադրբեջանում ակտիվ կենսագործունեության փուլ է մտել 90-ականների Արցախյան պատերազմի տարիներին ծնված սերունդը։ Նրանք մարդիկ են, որ դեռ դպրոցական, նույնիսկ նախադպրոցական տարիքից դաստիարակվել են հայատյացության գաղափարներով։ Հայատյացությունը ամենալավ զենքն է, որովհետև մարդը հավատում է եւ վստահ է, որ նա ճշմարիտ գործ է անում, ազատում է թշնամուց իր հայրենիքը։ Երևանը, Զանգեզուրը, Գյոյչան եւ մնացած բոլոր տարածքները, որոնք իրենց այդ պատմական առասպելներով ադրբեջանական են, որտեղ Ռուսաստանը բերել է հայաբնակիչը։ Դա հազարավոր օրինակներ են բոլոր ոլորտներում սկսված մանկապարտեզի դասերակցական մեթոդական ձեռնարկներից շարունակելով դասագրքերից եւ վերջացնելով գիտական ակադեմիայով քաղաքական գործիչների, լրագրողների, մշակույթի գործիչների եւ մնացած բոլորի Օրեր առաջ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը ադրբեջանական հանցագործությունները ամբողջացնող զեկույցի մասին խոսելիս ասաց, որ դրանում առանձին տեղ են հատկացրել նաև պաշտոնական մակարդակում հնչող հակահայ հայտարարություններին։ Հենց ամսի 13-ին հարցակման օրը ադրբեջանական իշխանական падգամավորների կողմից կոնկրետ հայկական պետությունը վերացնելու վերաբերյալ կոչ էր հրաապարական գոչել։ Բնականաբար նույն նարատիվը ֆաշիստական պետության, հայերի նկատմամբ էթնիկ ատելության, այդ բոլոր ապացույցները կոնկրետ հարմացված ելույթներով դուք կգտնեք նաև մեր զեկույցում։ Նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը եւս բարբերաբար անդրադարձել է հակահայկական քարոշչությանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանի դպրոցական դասագրքերում ատելություն ու թշնամանք է քարոզվում հայերի նկատմամբ։ Դրանցում քարոզվում է իրենց գերակայությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ադրբեջանագետ Արմինե Ադիբեկյանը վստահ է, որ նման քաղաքականությամբ ադրբեջանական իշխանությունները փորձում են լեգիտիմացնել հայերի նկատմամբ ագրեսիան։ Ասենք, երբ որ նրանց ժողովրդական գրողները մեզ կոչում են պիղծ էակներ, որոնց ոչնչացնելը դա ասո հաճելի բարիք է, հենց այսօր Թուրքիայի պաշտոնական հերոստալիքներով, պաշտոնական ացաններով քարտեզներ են տպագրվում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չունի։ Ապա ինչ խաղաղության մասին կարող է գնալ խոսք։ Ադրբեջանագետն այս ամենի կողքին անիմաստ է համարում խաղաղության օրակարգի գոյությունը ու այդ մասին խոսելը։ Ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանը գտնում է, որ այն ինչ տեղի է ունենում այսօր, ապացուցում է, որ Ադրբեջանը պարզապես խաղաղության օրակարգի ներքո շարունակում է իր հանցագործ քաղաքականությունը։ Ցանկացած փաստաթուղթ կարելի է ստորագրել, բայց դա չի նշանակի, որ այդ փաստաթղթի էությունը կսկսի աշխատել։ Չի աշխատի նմանատիպ պայմաններում եւ չի աշխատի դեռևս շատ երկար ժամանակ, քանի դեռ հիմնավոր փոփոխության չի ենթարկվել ադրբեջանի քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ իսկ նմանատիպ հերանեկար մենք ադրբեջանի կողմից չենք տեսնում Հայաստանը որպես այդպիսին շատ քիչ գործիքակազմ ունի Ադրբեջանի ներսում հայի կերպարի ընկալումների վրա ազդելու կամ դրանք փոխելու համար, կարծում է Հովանիսյանը։ Նա պնդում է, Հայաստանի առաքելությունը պետք է լինի ադրբեջանական հայատյաց քաղաքականության ապացույցները պատշաճ եւ ժամանակին միջազգային խաղացողներին ներկայացնելը եթե դա տեղ է գտնում դրոցական դասագրքերում, եթե դա իրականացվում է ադրբեջանական դպրոցներում, աշակերտների շրջանում, ինչպես այդ օրինակը, երբ որ աշակերտներին ծնգայթում դպրոցի դիմաց հավաքում են եւ սովորեցնում են, որ ժողովրդին ադրբեջանական պետք է հավատարիմ լինել, իսկ հայերին պետք է ատել։ Չի կարող սա ազդեցություն չունենալ հակամարտության վրա, որովհետև սա հենց հակամարտության այսպես հիմնական տարերից մեկն է, ու չի կարող ազդեցություն չունենալ Արցախի հայկական բնակչության իրավունքների պաշտպանության վրա, եթե հայկական բնակչությունը որևէ կարգավիճակով հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, ապա թե պետության կողմից է ենթարկվելու հետապնդումների եւ էթնիկ զտման քաղաքականության, թե հենց այդ հասարակության կողմից, որ այդ քարոշչության արդյունքում է ձևավորվում Չկա որևէ ցուցիչ, որ Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականությունը կարող է վերանալ։ Ավելին, փաստերը խոսում են շարունակվող ու ահագնացող հայատյացության մասին, ասում է Տարոն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանագետները վստահ են, քանի դեռ այդ երկրում չեն վերանայել իրենց քաղաքականությունը, անիմաստ է խոսել խաղաղության մասին։ Աննա Հարությունյան, Ռադիո Լուր